Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը առաջնագծում ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից անցել է 17 տարի։ ԼՂՀ համանadrության նախագիծը վերջնական շտկումների փուլում է։ Հոկտեմբերի 30-ը Տող գյուղի ազատագրման օրն է։ Ասկերանում մեկնարկել է Մեղու 2016 հայերենը բոլորի համար մրցույթը։ Տորոնտո քաղաքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքում 915000 ԱՄՆ դոլար գումար է հավաքվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 200 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ եւ ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում ժամը 17-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականի ծնված Գուրգեն Ավիտիկի Այվազյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, հակարակորթի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 26-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար ԼՂ պաշտպանության բանակի Ն զորամասի զինծառայող Գուրգեն Այվազյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկությունը այն մասին, թե իբր հոկտեմբերի 26-ի երեկոյան հայկական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածածը ապատեղեկատվություն է հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլոխոսնակը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Օրլիկը եւ Պիեր Անդրեոն, ինչպես եւ ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարներ Էդվարդ Տալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ կքննարկեն առաջիկայում երկու երկրների նախագահների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ ԵԱՀԿ մամլոցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպման հնարավորությունը կքննարկվի դեկտեմբերին Համբուրգում նախանշված ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի արևելյան տարածաշրջանը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 3-ին կայանալիք 10-րդ հանդիսավոր ճաշկերույթին ապարգևատրելու է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին ազատության բարձրագույն մրցանակով։ Նախագահ Սահակյանը ցուցաբերել է շարունակական հանձնառություն Արցախի անկախության պահպանման գործին, ապահովելով հանրապետությունում աննախադեպ զարգացում եւ ստեղծելով հիմքեր խաղաղասեր եւ բաց հասարակության համար, դնելով Արցախը ժողովրդավարությունների միջազգային քարտեզի վրա ասել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի արևելյան տարածաշրջանի ղեկավար Սթիվեն Մեսրոպյանը։ Մրցանակին նախկինում արժանացել են իրավաբան գրող մարդու իրավունքների ակտիվիստ Ֆեթիե Չետինը, հայտնի իրավաբան Ռոբերտ Մորգենթաուն, Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը, Պուլիցերյան մրցանակի արժանացած գրող եւ մակում ԱՄՆ ներկայիս դեսպան Սամանթա Փաուերը եւ այլք։ Հոկտեմբերի 26-ին տեղի է ունեցել ԼՂՀ նախագահային առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ամփոփելով նախորդ շաբաթների ընթացքում կատարված աշխատանքը, մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդգծել է, որ համանդրության նախագծի քննարկումները թևակողել են վերջնական ճշգրտումների փուլ։ Տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակություն վիճարկելի մի շարք դրույթների շուրջ, որի ժամանակ հանձնաժողովի անդամները հանդես են եկել իրենց հիմնավորումներով եւ առաջարկներով։ Հանձնաժողովը առաջիկա օրերին կշարունակի աշխատանքային քննարկումները համանդրական բարեփոխումների նախագիծը նոեմբերի առաջին օրերին հրապարակելու մտադրությամբ։ Հիշեցնենք, որ սահմանված գրքի համաձայն սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը հանրապետության նախագահին պետք է ներկայացվի մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 20-ը, ինչին նախորդելու են հանրային քննարկումները։ Ուղիղ 17 տարի առաջ այսօրը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչրագործների խումբը Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ ներխուժեց Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար կրակոցներով սպանեց կառավարության եւ խորհրդարանի մի խումբ անդամների։ Ահաբեկչության զոհ դարձան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, Արցախյան ազատամարտի հերոս падգամավոր Արմենակ Արմենակյանը, падգամավորներ Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբ รา համյանը եւ օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Աստծո ողորմածությունը այդ նենգու ազգադա ոչրագործության նահատակների հոգուն, մեր խոնարումը նրանց անմար հիշատակին։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական 17-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այգում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողի մոտ տեղի ունեցավ հիշատակի արարողություն։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը падգամավորները ազգային ժողովի աշխատակազմը ծաղիկներ խոնարեցին հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության հետևանքով զոհված գործիչների հիշատակին։ Հիշատակի արարողությանը ներկայեին նաև զոհված պետական գործիչների հարազատները, այդ թվում Ստեփան Դեմիրճյանը, Արմենակ Արմենակյանի կինը Արմինե Արմենակյանը։ Հոկտեմբերի 27-ի զոհերը անփոխարինելի էին։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը հավելելով, որ այդ օրը գլխատվեց հայոց պետականությունը։ Նա ընդգծել է, որ հոկտեմբերի 27-ը Հայաստանի անկախության պատմության ամենամեծ ոչիրն էր, ահաբեկչություն, որին զոհ գնացին պետության երևելի դեպքերը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հոկտեմբերի 30-ը Տող գյուղի ազատագրման օրն է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ 2016 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կլրանա Տողի ազերներից ազատագրման 25 ամյակը։ 25 տարվա ընթացքում ինչ աշխատանքներ են կատարվել եւ ինչ կատարվելիք աշխատանքներ կան, մենք հարցազրույցի հրավիրեցինք Տողի համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Շաբուրյանին, որը արդեն 18 տարի է ինչ ղեկավարում է համայնքը։ Անցած 25 տարիներին համայնքում բազում հարցեր շատ են լուծվել, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Այն ազատագրվել է ամենից կարևորը ազերներից, որը յուղի հետագա զարգացման կարևոր պայմաններից մեկն է։ Այս տարիներին բազում փորձություններ է եղել, բայց յուղի բնակչությունը կարողացել է դիմակայել։ Յուղում կազմավորվել են կամավորական ջոկատներ, հետագայում որոնք մասնակցեցին մի շարք շրջաների ազատագրման մարտերին։ Իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ, ինչպես սոցիալական, յուղատնտեսության, անտեսել ենթակառուցվածքների զարգացման բնակավարներում։ Հիմնական ուշադրությունը դարձրել է ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը։ Այդ առումով աշխատանքներ են տարվել հրետակոծության եւ ռմբակոծության հետևանքով ավերված բնակելիքների վերանորոգման, նորերի շինարարության ուղղությամբ առաջնահերթություն տալով զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը։ Բնակելի տներ են կառուցվել նաեւ բազմազավակ եւ վերաբերաբնած ընտանիքների համար։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավարը, պատրաստում են յուղազատագրման տոնն նշելու բարձր մակարդակով։ Մեզ մնում է շնորհավորել համայնքի ղեկավարին յուղազաների ազատագրման 25 ամյակի արդիվ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի տնտեսության տարբեր ճյուղերում ժամանակակից կադրերի ապահովման հարցը հանրապետության կառավարության համար դեռևս դասակարգվում է վերջնականապես չլուծված հարցերի շարքին թեմային է անդրադարձել Բելլա Լալայանը։ Այս տարի սեպտեմբերին իր դռները բացեց Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը։ Նոր կրթօջախի հիմնադրման մասին որոշումը կառավարությունն ընդունել էր դեռևս անցած տարվա վերջին, իսկ որոշման հիմքում Արցախի տնտեսության տարբեր ճյուղերում անհրաժեշտ մասնագետների պահանջի խնդիրն էր, որը պետք է լրացվի տեխնոլոգիական համալսարանի թողարկած կադրերով։ Համալսարանում գործող ֆակուլտետները 3-ն են ճարտարապետաշինարարական, տեխնոլոգիական եւ ագրարային, իսկ ֆակուլտետներից յուրաքանչյուրն ունի մասնագիտությունների ցանկ։ Օրինակ, ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետում, ինչպես տեղեկացրում է համալսարանի առաջին պրոռեկտոր Պավել Գասպարյանը, կպատրաստվեն քաղաքաշինության, ջրային կառույցների եւ ճանապարհաշինության մասնագետներ, ինչպես նաեւ տրանսպորտային օրգաների շինարարություն եւ շահագործում, լեռնային գործ օգտակարհանացուների արդյունահանում, համակարգչային ճարտարագիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանել, ռադիոտեխնիկա։ Հիմնականում սրանք չկային Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Չնայած այս ուսումնականն առաջին է համալսարանի համար, սակայն դիմորդների քանակը ցույց է տալիս, որ նոր բուհի առաջարկած մասնագիտությունները հետաքրքրություն են առաջացրել Արցախի երիտասարդների մոտ։ Այսօր արդեն համալսարանն ունի մոտ 500 ուսանող, որոնց մի մասն այստեղ է տեղափոխվել Արցախի պետական համալսարանից։ Որակյալ կադրեր պատրաստելու խնդիրը պահանջում է կրթօջախից առանձին բծախնդրությամբ ընտրել դասախոսներին, ովքեր աշխատանքի անցնելուց առաջ պետք է անցնեն վերապատրաստման դասընթացներ ստեղծել ենք բլոկներ, ֆիզիկայի բլոկ, մաթեմատիկայի բլոկ, տեխնիկական գիտությունների առարկաների բլոկ, որտեղ համապատասխան հանձնաժողովներ գոյություն ունեն, դասախոսը գալիս է իր ատեստացիան ասնում է Կրթօջախի ղեկավարները հաշվի են առել նաև դեպոստների շրջանավարտների մոտ ոչ հիմնավոր գիտելիքները, հատկապես բնագիտական առարկաններից։ Լրացուցիչ դասաժամեր են կազմակերպում մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ քիմիա ուսուցանելու համար։ Համալսարանի շենքային պայմանները համապատասխանում են ժամանակակից չափանիշներին։ Որոշ մասնագիտությունների գծով ապահովված է նյութատեխնիկական բազայով, ինչը չի կարելի ասել մի շարք մասնագիտությունների վերաբերյալ։ Տեխնիկական ուղղությամբ իրոք հնդիրներ ունենք, օրինակ էլեկտրոէներգետիկա, լեռնային գործի, Բացը կլրացվի Արցախում գործող գործարաններ հանքարդյունաբերական համալիրներ այցելությամբ, որտեղ գործնական աշխատանքների հնարավորություն կունենան ուսանողները։ Այն լաբորատորիաները, որոնք չենք ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, արդեն պայմանավորված է կօգտագործենք Երևանի հնարավորությունները բոհերի հետ պայմանավորված է եւ մեր ուսանողները իրենց լաբորատոր աշխատանքները, ինչպես նաեւ պրակտիկաները անցկացրել են Հայաստանի Հանրապետության բոհերը։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Ասկերյանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցում մեկնարկել է Մեղու 2016 հայերենը բոլորի համար մրցույթը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը ելույթին մասնակցում է 57 աշակերտ Ասկերանի, Խնապատի եւ Խրամորթի միջնակարգ դպրոցներից։ Մեղու տրամաբանական եւ հետաքրքրաշարժ մրցույթը ծնունդ է առել 2014 թվականին Հայաստանում ԱԻՊ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Կազմակերպիչները նման մրցույթի կազմակերպմամբ նպատակ են հետապնդում հանրակրթական դպրոցների աշակերտների մոտ համընդհանուր հետաքրքրություն առաջացնել հայոց լեզվի հանդեպ, այն առավել գրավիչ ու սիրելի դարձնել երեխաների համար զարգացնել երեխաների լեզվամտածողությունը եւ լեզվագիտական ունակությունները, երեխաներին հնարավորություն տալ ել ավելի ամրապնդել իրենց գիտելիքները հայերենից։ Ասկերանի միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն Այդա Գանջումյանը շնորհավորելով երեխաներին մրցույթին մասնակցելու համար բացատրեց մրցույթի կանոնները։ Մրցույթի առավելությունն այն է, որ մասնակցության նախապայման չկա եւ անցկացվում է երեխաների համար հարազատ միջավայրում, դպրոցում իսկ իրականացվում է այն բոլոր դպրոցներում նույն օրը։ Վերջում բոլոր մասնակիցները ստանում են հավաստագրեր ու փոքրիկ հուշանվերներ։ Այդա Գանջումյանը նաև աշակերտներին հաջողություն մաղթեց եւ արժանի հաղթանակ։ Մրցույթի նախորդ տարվա հաղթող Ալեքսանդր Շահրամանյանը բացեց կնքված ծրագրները։ Նա նաև երեխաներին բաժանեց այդ հիմնադրամի կողմից նախատեսված հուշանվերները։ Հիմնադրամը մրցույթի հաղթողներին կապված դրանց թվականակից հանձնում է նաև թանկարժեք նվերներ։ Մնում է հուսալ, որ մեր աշակերտները կկարողանան լավագույնս դրսևորվել եւ դպրոցի պատմության մեջ նոր հաղթական էջ ավելացնել։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը հուսով է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի բանակցությունները կհանգեցնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի առաջնորդների հանդիպման համաձայնության։ Նրա խոսքով տարածաշրջանային այցի ընթացքում իր ստացած ազդակները հույս են ներշնչում, որ գործընթացը առաջ է շարժվում։ Եթե իմ տպավորությունը ստույգ է, ինչ որ համաձայնությունների կհասնեն եւ փողզիջումային լուծումներ կգտնվեն, ասել է Զալբերը։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը տարիներ շարունակ ծրագրեր է առաջ մղում քաղաքացիական հասարակության համար եվրոպական գործընկերություն հանուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման։ Եվ հայկական կողմի տեղեկատվությունը եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը փաստում են այն մասին, որ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ տեղի ունեցող քննարկումները ուղղված են զինադադարի ռեժիմի ամրապնդմանը։ Այս մասին ասել է Հույդա Հայդատի ու քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման քննարկում ըստ էության տեղի չի ունենում եւ անհրաժեշտ է ստեղծել մտնոլորտ, որտեղ կարելի է խոսել հարցը կարգավորելու մասին։ Կարծում եմ, որ եթե արտգոստախարարները հանդիպեն դեկտեմբերի սկզբին, դրան չի հետևելու երկու երկրների նախագահների հանդիպումը։ Նախագահների հանդիպում տարեվերջից շուտ տեղի չի ունենա, նշել է Կիրո Մանոյանը։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպմամբ եւ Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հովանու ներքո կայացած ամենամյա դրամահավաքի ընթացքում հավաքվել է 915000 ԱՄՆ դոլար գումար։ Գումարը ուղղվելու է Հայաստանի ու Արցախի զարգացմանը միտված մի շարք կարևոր ծրագրերի իրագործմանը։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հայտարարել է ներկայիս պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանին պաշտոնանկ անելու որոշման մասին։ Նշենք, որ Պատրիարք Մութաֆյանը կոմայի մեջ է գտնվում 2008 թվականից եւ փաստացի չի գործում որպես պատրիարք։ Նրա փոխարեն այդ լիազորությունները կատարում է arczepiskopos Արամ Աթեշյանը, ով ընտրված է ոչ թե համայնքի, այլ պետության կողմից։ Ստամբուլի հայկական համայնքի ներկայացուցիչները ցանկանում են իրենց առաջնորդի դերում տեսնել ոչ թե պետության կողմից նշանակված, այլ իրենց ձայների արդյունքում ընտրված անձի։ Նարեկ Մկրչյանի «Տան մյուս կողմը» վավերագրական ֆիլմը ընդգրկվել է Օսկարի լավագույն վավերագրական կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգի սեղմ ցուցակում։ Այն 9 այլ կարճամետրաժ ֆիլմերի հետ կպայքարի Օսկարի համար։ Տան մյուս կողմը վավերագրական ֆիլմը պատմում է Թուրքիայի քաղաքացի մի կնոջ մասին, ով 2015 թվականին ողջում է, որ իր մեծ մայրը ցեղասպանությունը վերապրողներից մեկն է եւ որոշում է մեկնել Հայաստան մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Նրա ներսում միշտ պայքարում են ցեղասպանություն վերապրածն ու ցեղասպանություն ժխտողը։ Երևանում ծնված ռեժիսոր Նարե Մկրչյանը Լոս Անջելես է տեղափոխվել 15 տարի առաջ։ Նա այդ տարիների ընթացքում նկարահանել է ավելի քան 60 կարճամետրաժ ֆիլմ։ Օսկարի 89-րդ ամենամյա մրցանակաբաշխությունը կկայանա 2017 թվականի փետրվարի 26-ին։ Մարզասերների համար Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով հայկական ֆուտբոլի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի եւ ձեռքբերած փայլուն նվաճումների համար Երևանի Արարատ ֆուտբոլային ակումբի վետերան Նիկիտա Սիմոնյանին հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով պարգևատրման արարողությունը Նիկիտա Սիմոնյանը նշել է, որ իր համար չափազանց մեծ պատիվ է նման պարգևին արժանանալը ու երախտագիտություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին բարձր գնահատականի համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։